номаи паулус ба филемон филемони азиз дӯст ва ҳамхизмати мо ман паулус ки бандаи исои масеҳ ҳастам ҳамроҳи бародари имондори мо тимотиюс ба ту ва ба имондороне ки дар хонаат ҷамъ мешаванд салом мерасонем ҳамчунин ба хоҳари имондори мо апия ва ба ҳамсафи мо архипус سلام ما را برسان بیگذار آسایشتگی و برکت پدر ما خدا و خداوندمان عیسی مسیح بر شما باد من همیشه تو را به یاد آورده در دعاهایم خدای خود را شکر میگویم زیرا شنیدم که تو فیلمون تمام خلق خدا را دوست می داشته ای و به خداوند عیسی مسیح ایمان داشته ای бигузор имони ту ки дар бародарӣ дида мешавад фаҳмиши туро дар бораи ҳама баракатҳое ки дар масеҳ дорӣ афзун намояд бародар филемун муҳаббати ту маро хеле хурсанд ва рӯҳбаланд намуд чунки ту ба дили имондорон қувват бахшидӣ алҳол дар имон ки ба масеҳ дорем метавонистам далерона ба ту кареро бифармоям لیکن بهر محبت ما همچون پاولوس پیر و شخصی که به خاطر عیسی مسیح زندانی است از تو تنها خواهش میکنم خواهش من در باره انیسیموس است که در زندان به واسطه من ایمان آورد پیش انیسیموس به تو در کار نبود لیکن حالا به هر دیامان هم در کار است او را به تو گویا با جان خود برمیگردانم хеле мехостам дар наздам бошаду ҳангоме ки барои хушхабар зиндонӣ ҳастам ба ҷои ту ба ман хизмат кунад аммо нахостам берозигият коре бикунам то некии ту на ба тарзи маҷбурӣ балки бо хости ту бошад шояд анисимус барои ҳамин муддате аз ту ҷудо карда шуда бошад ки сипас то абад бо ту монад لیکن اکنون نه چون غلامی تو بلکه خیلی بهتر از غلام همچون برادری عزیزت باشد برای من انیسیموس خیلی عزیز است لیکن برای تو او همچون کارگر و پیروی مسیح عزیزتر است اینک اگر مرا شریک خود دانی او را چون من قبول نما اگر پیش تو خطای کرده باشد یا قرض داشته باشد он ро ба ҳисоби ман гузарон инак ман паулус бо дасти худ ба ту менависам ки қарзҳои ӯро бармегардонам агарчи метавонистам гӯям ки худи ту бо буду шудат аз ман қарздор ҳастӣ вале бародар филемон мехоҳам ба хотири худованд аз ту фоидае бинам диламро дар масеҳ қувват бубахш دلم از تو پور است که گپی مرا به زمین نمیگذاری بنابراین به تو می نویسم زیرا می دانم که برای من از خواهشم بیشتر خواهی کرد باز یک خواهش دیگر دارم برای من حجره آماده نما زیرا امید دارم که به سبب دعاهای شما به نزدتان باز اپاف راست که به خاطر عیسی مسیح با من زندانی است همچنین همکارانم مرکوس اریسترخوس دیماس و لقا به تو سلام میگویند خیر برکت خداوند عیسی مسیح با روح شما باد آمین